ปาปัญเจปุริโสกยิรานานังกยิราปุนาปุนังนาตัมหิฉันดังกยิราธาตุโกปาปัสสะอุจโย ปุญญเจปุริโสกยิรากยิราเทนังปุนาปุนังตัมหิฉันดังกยิราธา สุโคปุญญาสอุจโยปาโปปิปัสติปัตรังยาวังปาปังนปัจจติยถาจะปัจจติปาปังอัาปาโปปานปานิปัสติ มาวมันเยทปาปัสสะนามัตตังอาคามิสติ อุทภินทุนิปาเตนะ อุทกุมโพปิปูรติอาปูรติพาโลปาปัสสะ โทกังโทกังปิอาจินังมาวมันเยทะปุญญาสะนามตังอาคามิสติ อุทพินทุนิปาเตนะ อุทกุมโพปิปูรติอาปูรติธีโรปุญญาสะ โทกังโทกังปิอาจินัง วานิโชวะพยังมักคังอัปปสัทโทมหัตโน วิสังชีวิตุกาโมวะปาปานิปริวัชเย สัพเพตสันติสันตาสะสัพเพพายันติมาจุโน อัตตานังอุปมังกตวา นะหเนยานาคาตเย สัพเบตาสันติตันตาสะสัพเพชีวิตังปิยังอัตตานังอุปมังกัตวานาหเนยานาคาตเยสุขกามานิภูตานิ โยทันเตนาวิหิงสติ อัตโนสุขเมสาโน เปจโซนาลพเตสุขัง สุขกามานิภูตานิโยทันเทนะนาหิงสติ อัตโนสุขเมสาโนเปจโซลพเตสุขัง สเจเนเรหิอัตตานังกังโสอุปหโตยธาเอสปัตโตสินิปานัง สารัมโพเตนวิชติยะถาดันเตนโกปาโลคาโวปาเชสิโคจรังเอวังชราจามาจูจาอายุงปาเชนติปานินังอัฏฐปาปานิกรมมานิกรังพาโลนาพุชติเสหิกรมเมหิทุมเมโท อักขิทัตโทวตาปติ โยทันเทนะอดันเทสุอัปปทุเทสุทุสติทัสันนมันตรังทานังคิปเมวานิคาชติเวทนังภารุสังชานิงสรีรัสจะเพทนังคารุกังวาปิอาภาทัง จิตตะเคปังวปาปุเน ราชาโตวาอุปสักขังอัปภคานังวทารุนัง ปริกยังวยาตีนังโภคานังวปพังกุนัง อัทวาสะอาคารานิอากิทาติปาวโก กายสเพธาทุปัญโย นิรยังโส อุปปัชติโกนุหาโส กิมานันโท นิจังปัจฉลิเตสติอันธการเรนะโอนัตถาปฏิปังนาคเวสทาปัสสะจิตตกตังพิมพังอรุกายังสมุตสิตัง อาตุรังพหุสังกัปัง ยัสนัติทุวันทิติปริชินนามิทังรูปัง โรคณิทังปะพังกุนัง พิชติปูติสันเทโหมรณันตังหิชีวิตัง ยานิมานิอปัตถานิ อลาปูเนวสารเท กาโปตกานิอัตถินี ตานิทิสวานการติอัถินังนารังกตัง มังสโลหิตาเลปนัง ยัตถะชราจามัจจุจามาโนมัคโคจะโอหิโตอปปัสสุตายังปุริโสภลิวัตโทวชิรติมังสานิตัสวัตตันติ ปัญญาตัสสนวัตติอเนกชาติสังสารัง สันทาวิสังอนิพิสังกหาการังคเวสันโตทุกกาชาติปุนับปุนังกหาการกาดิโทสีปุนาเคหังนากาหสี สัปปะเตภาสุกาภคา ขากูตังวิสังขตัง วิสังขารคตังจิตตังตัณหานังขยมัชคาอาจริตตวะปรามจริยังอลัตทาโยพเนทนังชินนโกนจาวะชายันติคีนามัชเชวะปันละเลอาจริตตวะพรหมจริยัง อรัตทายพเนธนัง เสนติจาปาติคีนาวาปุรานานิอนุทุนัง อัตตานันเจปิยังชัญญาระเคยนังสุรักิตัง ตินนังอัญญตรังยามัง ปฏิชักเคยปันติโต อัตตานเมวะปะทมังปฏิรูเปนิเวสเยอถัญญมานุสาเสยะนาคิลิเสยปันติโตอัตตานันเจตทากายิรายะทัญญมานุสาสติ สุทันโตวตาธเมธาอัตตาหิกิระทุตโม อัตตาหิอัตโนนาโทโกหินาโทปโรสิยา อัตตนาหิสุทันเตนะนาทังลพติทุลลพัง อัตตนาวะกตังปาปัง อัตตชังอัตตสัมภวัง อภิมัตติทุมเมทังวจิรังบัมหยังมณิง